Минатата сабота застанавме кај објаснувањето на еднобитноста или едносушноста на Отецот, Синот и Светиот Дух. Јас би сакал да нагласам дека денешните адвентички теолози не веруваат во оваа доктрина, Еве уште еден доказ за тоа. Тука ја држам книгата Ветришта на доктрини, така се вика во превод, од бракета Колин и Расл Стендиш. Оваа книга ја купив 2000 година во Германија од нив. Мега другото се дискутира и за тројството. Тие лично одбегнуваат да го нарекуваат тројство, туку го користат изразот божеството и за актуелните полемики што се водат денес во адвентизмот во врска со тројството, со божеството воопшто. И интересно е откако на едно место се цитира се цитира доктрината на Никејскиот собор или символот на верата дека Божиот син е од иста суштина со Отецот авторите велат дека адвентистите на седмиот ден, значи во оваа книга велат, го отфрлаат овој концепт на божеството. Тоа го пишува во 89-та страница од нивната книга. Зошто тоа го велат? Затоа што тие се свесни дека денешниот адвентизам не го верува тоа. Не верува дека синот е од иста суштина со отецот. Тие веруваат во третеизам, веруваат во еден поинаков концепт. Е сега, да погледнеме еден интересен цитат од Елена Вајт. Собрани целиот тук? <laughs> Го собира целиот. Вред. Ова е, може би, единствениот цитат од низините списи, каде што таа не го споменува традиционалниот израз за тројство, тринити на англиски, но сепак е еден цитат кој што најчесто се цитира во прилог на тоа дека и таа самата верувала во тројство. Се разбира, тоа е вистина, според сето она што го читаме од незините списи. Утешителот што Христос ветел да го испрати, откако се вознал на небесата представува духот во сета полнина на божеството, прикажувајќи ја силата или мокта на божествената благодат на сите кои што го примаат и веруваат во Христа како личен спасител. И го подлеков посебно овој дел, ова реченица, постојат три живи личности на небесното трио, Значи, Елена Вајд го споменува изразот небесното трио. Кои се тие три живи личности на небесното трио? И во името на овие три големи сили, Отецот, Синот и Светиот Дух, оние кои што го примаат Христа со жива вера, се крштаваат. Знаете, денеска се шири една глупост, кај некои верници ширум светот, кои што не веруваат во тројство, тие бараат да бидат повторно крстени, само што наместо во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, бараат да бидат крстени само во, во името на Отецот и Синот. Таа глупост, се разбира, е спротивна на овие зборови. А не само на овие, спротивна е на Светото Писмо, нели? во чие име самиот Господ заповедал да се крштаваме, еднаш ја начнав оваа тема летоска, би сакали сега да го повториме тоа. Ке отвориме во Евангелието според Матеј, 28 глава. Првото по редослед Евангелие во Новиот Завет, 19 стих, одете и научете ги сите народи, крштавајки ги во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Дали ова беше единственото место каде што се споменуваат заедно Отецот, Синот и Светиот Дух? Оние што Елена Вајд ги нарекува трите живи личности во небесното трио – Да се подсетиме на еден друг текст во првото Јованово послание, пред да го довршиме овој цитат. Прво Јованово 5.7. Еден друг оспоруван текст во Светото Писмо, затоа што мнозина веруваат дека тој не бил изворно напишен од апостол Јован, дека го нема во така наречените постари кодекси на библиски ракописи, на новозаветни списи, а таму го нема затоа што им пречал на гностиците, на гностичката ерес, бидеќи тие постари кодекси се полни со еден куп испуштени стихови, значи, тие имаат полни се со еден куп грешки, од кои што најголемиот број грешки се испуштени цели стихови и цели текстови од Новиот Завет. Зошто се испуштени? Затоа што не им одговарале на гносниците, на оние кои што, на еретиците кои што кои што не верувале во учењето за божеството на Исуса Христа. Исто така не верувале во личноста на Светиот Дух. Што ни вели, кој дел од овој Јованов стих е испуштен во Новиот Завет? Значи, прво Јованово послание, петта глава, седмиот стих, Зашто тројца се кои сведочат каде? Какви Библии имате со вас? <laughs> Какви Библии имате со вас? Прво Јованово, прво послание на апостол Јован поточно, Петта глава, седми стих. Го најдовте ли тој текст? А, го најдов. <laughs> Добро. Компјутерот го најде текстот побрзо од вас. <laughs> да се пошегуваме малку. Ме на мене ме интересира што вели вашата Библија, вашиот превод, што го имате. Каков све превод имате на располагање? И како гласи овој стих? Зашто тројца се кои сведочат каде? Ајде како прочитам комплетниот текст. Тројца се кои сведочат на небото, Отецот, Словото и Светиот Дух. И овие тројца се што? Едно. Повторно не, како што споменавме ето сабота, не се вели еден, туку едно во суштина. Отецот, Словото и Светиот Дух. Кој е Словото тука? Значи, Отецот, Синот и Светиот Дух се споменати. Понатам 8 стих вели, и тројца се кои седочат на земјата, духот, водата и крвта. И тие три се во едно. Вака гласат вашите библии? Вака зборуват вашите библии? Зошто во, во некој Библии еден дел од овие два стиха се наоѓа во заграда? Го нема воопшто. Да. Значи, веќе како во некој преводи гласи стихот. Зашто постојат тројца сведоци, духот, водата и крвта и сведоста на сите тројца се совпаѓа, така динамично го превели. Не е битно тоа последното. Што е испуштено? Испуштено е делото текстот кој што во другите преводи го има, но се наоѓа во заграда. На небото, Отецот Словото и Светиот Дух и Духот. И овие тројца се едно. А на земјата кој сведочи? според апостол Јован, духот, водата и крвта. Каде се наоѓаат водата и крвта? Каде се наоѓаат водата и крвта? Според осмиот стих. На небото или на земјата? На земјата. Каде се наоѓаат Отецот и Словото, Отецот и Синот? На небото или на земјата? На небото. А кој е и на небото, и на земјата? Духот. Дали не забравим дека духот го има и ваму, и таму. Зошто е тоа така? <laughs> Затоа што Господ е духот и преку светиот дух тој е се присутен на секаде. Духот е тој кој што не е ограничен со никаква форма, простор, време и така натаму. според теологијата на они проповедник што го споменав мејатата сабота со четирите факултета, кој што вели дека Отецот, Синот и Светиот Дух се три духа, а не еден дух. Значи, три Бога во превод, а не еден Бог. Јован би требало да напише дека и Отецот, и Словото, и Духот се и на небото, и на земјата ако Отецот и Синот се се присутни независно од Духот, или ако Духот е некој независен од нив. Но не е така. Отецот и Синот се на небото и тогаш кога Јован го пишувал ова, а и денес е така, водата и крвта се на земјата, не се на небото, а Духот е на секаде. И на небото, и на земјата. да се вратиме на цитатот од Елена Вајд. И овие сили, значи овие три сили што таа ги спомена, Отецот, Синот и Светиот Дух, ќе соработуваат со послушните орудија на небото во неговите напори, во нивните напори да живеат нов живот во Христа. Еден цитат што потекнува од 1905 година И понатаму го има и во книгата Евангелизам, 615 страница. Таа книга е инако компилација од средината на минатиот век. Не постојала во времето на Елена Вајд. Се поставува прашање, дали Елена Вајд верувала во тројство? Дали апостол Јован верувал во тројство? Дали апостол Матеј верувал во тројство? <laughs> да, Нема потреба да се бега, да се негираат овие стихови, да се бега од нив, за да се докажува дека немало тројство. Овие стихови се автентични стихови во Библијата. И Матеј 28.19, и 1 Јованова 5.7, и делото до 8, оние што е во заграда, и што во многу преводи го нема. Тоа се автентични стихови. Меѓутоа, тоа не значи дека Елена Вајд и целото рано христијанство верувале во денешниот третеизам на адвентистичката црква. Тоа не значи. Зошто не значи? Да погледнеме едни други неизени цитати, да го погледнеме вториот, например. Зборувајќи за синот, Библијата ни вели дека светот е создаден од кого? Апостол Павле што ни кажува во Колосијаните, например? Ајде, пред да го прочитаме председател, да отвориме во Колосијаните. Денес може би ќе имаме повеќе време за да прочитаме повеќе и библиски стихови. Ајде едно библиско прашање, за да не заспиете. Каде се наоѓа текстот во Колосијаните, кој што ни кажува од кого е создаден светот, се што е на небото и на земјата. Се што е создадено. За жал не е тука сестра Маре, која што го погоди библиското прашање мејатата сабота. Добро. Значи, слушнав 1.16.17, и 17, слушнав и 2.9. Ајде да ги прочитаме. Бидејќи преку него, 1.16, е создадено се што е на небесата и што е на земјата. Преку кого? 15 стих предходно вели, тој е слика на невидливиот Бог. Многу интересен стих. О, ови, оваа мисла слика на невидливиот Бог, ќе ја прочитаме во последниот цитат на Елена Вајд, што денес ќе го прикажеме. Христос, значи, е слика на невидливиот Бог. Овие зборови он ги кажува исто така и во рани списи, во една од тие визии, што она ги имала како девојка или како млада жена. Првороден пред секоја создание – И сега внимавајте, бидејќи преку Него, значи преку Христа, е создадено се што е на небесата и што е на земјата, видливо и невидливо, било престоли, било господства, било началства, било власти, се е преку Него и за Него создадено. Се е создадено преку Христа. 17 стих вели, тој е пред се, и се во него стои или се во него се одржува, вели еден друг превод. Та застанеме да малку за миг. Во 15 стих, каде што се вели дека е слика на невидливиот Бог, апостол Павле го нарекува првороден пред секое создание. И Јаховините сведоци велат дека ова првороден значи дека е создаден, дека е прво создание. Мегуто, дали е тоа така? се разбира не е. Во некои наредни предавања ќе можеме да посветиме малку време и простор за тоа што значи изразот првороден кога се употребува за Христа. Токму затоа што преку Него е создадено се што е на небесата и што е на земјата, што е видливо и невидливо. Преку Него е создадено. И видите сега што кажува Елена Вајд тука. Светот беше создаден или направен од него и без него ништо не е создадено од оно што е создадено, што постои. Така тоа се Павловите зборови. Односно, оно ги цитира тока Јовановите зборови. Ако Христос ги создал сите нешта, тогаш тој постоел пред сите нешта. Точно. Значи, може ли он самиот да биде создание? Ако он ги создал сите созданија, може ли он самиот да биде создан? Не може. Он ги, он ги создал сите созданија, он постои пред сите созданија. Значи, што и да значи изрезот првороден пред секое создание, од 15 стих, не значи тоа што вели Ереста на Јеховините сведоци, дека он самиот е создаден. Што и да значи изрезот првороден пред секое создание, не го значи тоа што тие го тврдат. Зборовите кажани во овој поглед се толку решителни што никој не, не треба да биде оставен во сомнеш. И сега внимавајте, Христос беше Бог, беше се мисли, значи и пред. Христос беше Бог, дали го разберете овој прилог, во суштина, суштински. Суштински. И во највисока смисла, Зошто во највисока смисла? Христос не е некој помал Бог, не е некое инфериорно божество, како што учеше полуаријанската ерес. Не е, се разбира, создание, како што учеше и учи ден денес, аријанската ерес, на иховините сведоци. Имало во историјата и многу други ереси, така наречениот субординационизам, или Христос е некое божество од понизок ранг, подчинето на Отецот како Божество од повисок ранг. Се се тоа погрешни учења. Христос е Бог во највисока смисла, баш затоа што е од иста суштина со Отецот. Не може да биде нешто пониско, помалку вредно од Отецот кога е иста суштина. Дали Благојче е помалку човек од Данило? дали вашите деца се луѓе од понизок ранг во однос на вас самите. <laughs> од исти ранг, точно. Вашите деца се тоа што сте и вие. Не се мајмуни, кучиња, гуштери или суштества од понизок ранг. Христос не може да биде суштество од понизок ранг во однос на Отецот, и Христос е еднаков со Отецот, и Христос е Бог во највисока смисла, не затоа што е некој друг Бог, туку баш затоа што е роден од Отецот, баш затоа што е од иста суштина со Него. Сега ќе навлеземе подоцна што значи тоа роден од Отецот нешто што го исповедале и Елена Вајд, и наназад еден куп христијански учители низ историјата од раното христијанство. Имав намера да испечатам и да ви поделам, да умножам цитати од еден куп христијански учители низ историјата од вториот век, почнувајќи па до Елена Вајд, до 19. и 20. И може би тоа ќе го направам во некоја друга прилика, завидите дека многу што што Елена Вајд зборува, тоа не е прв пат кажано од неа, туку тоа го верувале и многу црковни оци, и го зборувале и многу е, учители од минатите векови, особено од првиот милениум. Значи, Христос беше Бог во суштина, суштински и во највисока смисла. Тој беше со Бога од сета вечност. Бог на це, благословен за секогаш, 1906 година, во знаци на времето, 5. април 1906 година. Повели Васко? Библиски? Ајде, прочитај. Добро, додека не ги сотрам непријателите своји во подножјето на нозите твои. И кој друг? Тој, да не е истиот, ке го... Да. А, така. Значи, Отецот му вели на синот и му се обраке со Боже. Така? А Давид вели му рече Господ на мојот Господ. Е сега, дали тоа значи дека постојат два Бога, односно со се Духот Свети три? <laughs> дали постојат два Господа или три Господа? Не, постои еден Господ. Тоа е учењето и на Стариот и на Новиот Завет и тоа го в минатата сабота. А зошто тогаш може и за Отецот, и за Синот, и за Светиот Дух да се кажува дека е Бог, дека е Господ, дека е Јахве, и тоа во највисока смисла, дека во тој поглед нема разлика помеѓу нив, затоа што е истото Божество, истата божествена природа, истата суштина. А што е суштината на Божеството? Кога Елена Вајд вели, дека оправ... верниците оправдани со вера имаат удел во божествената природа и дека треба да имаме удел во божествената природа, како тоа имаат удел во божествената природа, на кој начин? Што е суштината на божеството? Што е природата на божеството? Е духот. Како може да имате удел во божествената природа? ако сте вие исполнети со Светиот Дух. Не е тоа некоја материја, некоја непозната субстанција, тоа е Духот. Едниот и единствениот Дух, кој што се разбира, неговата природа воопшто не ја разбираме, ниту можеме да ја разбереме. Е сега, се соочуваме со некои други цитати од списите на духот на пророќството. Например, овој. А не е овој единствениот, има и некои други. Има, например, еден цитат кој што го имам сркјавано кај на разни страници на интернет, особено од, и од некои православни и од некои протестанти критичари на адвентизмот. Има црква што вели Исус Христос не беше Господ, Бог, семокен. Така, малко и непрецизно го преведуваат на македонски. Се што сака да каже на вајте дека, дека синот, дека Исус Христос не бил исто, истата личност како и Отецот, при што Отецот го нарекува Господ, Бог, Семокен, но се добива впечаток дека како да Христос не е Господ Бог Семоќе. Како кога самиот Христос го нарекува Отецот единствениот вистински Бог, и некои стекнуваат впечаток дека ако така веруваме, испега дека Синот или Светиот Дух не се вистински Бог. Дека се тие може би некое инфериорно божество. Но не е така. Го избрав овој цитат затоа што овој цитат всушност ќе ни каже Како тоа постојат три живи личности во божествено, во небесното трио, според незените зборови, а сепак еден Бог. Елена Вајд вели, Господ Исус Христос, едни, единородниот син на Отецот, е навистина Бог во бесконечност, или би може да речеме бесконечен Бог, Дали Христос е на вистина Бог? Да. Дали бил некој помал Бог, што бил потоа подоцна, издигнат на или возвишен да стане еднаков со, со Отецот? Не, не, не. <laughs> Христос во својата суштина, по својата природа е Бог на вистина еднаков со Отецот, затоа што ја има истата природа. Човек со човек е еднаков. Ние сите сме роднини, сите потекнуваме од Адам. Меѓутоа човек и мајмун, човек и гуштер, човек и свиња не е еднакво според Божето Слово, а е еднакво за мнозина кои што сакаат така да живеат, како споменатите существа. Но, според Божето Слово, човекот има посебно достоинство. Значи, Христос е единородниот син на Отецот. Ја Вајд го потребува овој често употребуван библиски израз – единороден. Е навистина Бог во бесконечност, но не и во личност, во личноста. Елен Вајд одрекува дека Христос е навистина Бог во личноста, а вели дека е навистина Бог во бесконечност. Елена Вајд вели, ве, ве буни овој цитат? Јас се уште ништо не почнав да објаснувам во врска со овој стих. Јас само го цитирам стихот, односно цитатот, и се уште не почнав да објаснувам ништо. Елена Вајд вели дека Господ Исус Христос, единородниот син на Отецот, е вистински Бог во бесконечност, но не и во личноста. Во ред, сега ќе почнеме да објаснуваме. <laughs> Постои само еден Бог во личноста. А кој е тој? <laughs> Или ајде, зашто Христос, единородниот син на Отецот, иако е вистински Бог во бесконечност, со сите божествени атрибути, како што е Отецот бесконечен и тој е бесконечен, се што е Отецот и тој е тоа. Освен што не е, <laughs> што само Отецот е негов Отец, а тој негов син, а не е обратно. <laughs> Значи, Христос во се е Бог, исто како и Отецот, ништо помалку, освен во неговото татковство. И Отецот е во се Бог, исто како Синот, освен во синовството на Синот. Значи, врската помеѓу Отецот и Синот е природна. Не се тоа улоги, не се тоа нешто што може да, да се каже обратно. Може ли отецот да стане син, може ли синот да, да биде негов отец и така натаму. Ке цитираме една таква глупост од нашата библиска полука од второто тромесечие 2008 година. Тоа ќе биде можеби за две саботи, како што планирам, на 20 Зошто Христос не е, иако е вистински Бог во бесконечност, не е Бог вистински и во личност. Зошто? Христос е личност, но не е Бог во личноста, вели таа. Сега сакаме да објасниме што значи ова. Значи, тоа е ото што треба да го објасниме. Јас се уште ништо не почав да објаснувам. Само го цитирав оно што Елена Вајд го кажува. Јас само цитирав до сега. строго, Огзе, само го цитирав изиното. Мислиш, она ти ги помеш. Значи, затоа го споменав овој цитат како еден од мнозина кои што создаваат забуна. Значи, може би вие не сте биле запознати со овој цитат. Мегуто има многу адвентисти широм светот кои што ги знаат овие И не само овој, и многу критичари на адвентизмот, многу православци, многу католици, многу протестанти кои што ги знаат овие цитати и ги користат овие цитати за да ја напагаат Елена Вајт. Како некоја што не верувала во божеството на синот или што го маловажува на некој начин синот и така натаму и така натаму. Сепак овие цитати кажува една многу убава вистина. Бидеќи ако не го кажува ова, Ако кажува дека Христос е вистински Бог и во личноста, ако кажува дека и Светиот Дух е вистински Бог и во личноста, тогаш навистина постојат три Бога, <laughs> а не еден. Христијанството од секогаш, од најрани времења, од апостолски времења, верувало во само еден Бог. Знаете кој е славен како најголем светец во Православијето? и заради тоа првиот ден од годината него му го посветија. Свети Василий Велики, Василица. Знаете што има изјавено тој во четвртиот век? Тоа ќе биде во еден од, еден од тие цитати што ќе ги подалам како историски цитати од, од црковната историја. Тој вели, ние христијаните веруваме во само еден Бог, а тоа е Отецот. Чудно? Воопшто не е чудно. Символот на верата од четвртиот век и се така вели. Ке го цитираме нареден пат. Верувам во еден Бог, Отец, Создател на небото и на земјата. И пота продолжува и во Синот, во Господа Исуса Христа, Синот на овој Отец, потоа продолжува и во Светиот Дух и така натаму. Но Бог е еден. Зошто Бог е еден во личност? Значи, Василий Велики не бил епископот Кападокијски, патем речено, за кого МПЦ тврди дека неговите мошти се наводно во струмица на огја, кога тоа вистина не навлегу. Но малко е чудно зашто некој што бил епископ во Кападокија, значи, од денешна Турција, би завршил во струмица. <laughs> Може би таа. <laughs> Како и да е. Тој не бил Јеховин сведок, тој не бил припадник на аријанската ерес, тој не бил некој што го омаловажува божеството на синот, некој што не ја признава личноста на светиот дух. Не би бил најголем светец во православието, ако бил таков. А сепак тој рекол, ние в христијаните веруваме во еден Бог, а тој е Отецот. Јас ги цитирав овие зборови во една моја проповед, прв пат, тоа беше јануари 2009 во малата сала со секјам, кога беше присутен оној албанецот, оној пријателот од Битпазар, кој што беше многу воодушевен од таа тема, и тоа толку воодушевен, што на излегување од, од салата по богослуженијето, ми кажа нешто што ниеден муслиман не би го кажал, Кажа дека Христовата жртва на крстот била жртва за прародителскиот греф. Потоа кажа и нешто што не е точно, дека, дека таа не, не ги покрива и нашите сега сторени гревови, меѓутоа, за според мене беше голема, голема работа еден муслиман да признае дека Христос навистина умрел на крстот и дека таа жртва навистина била заради гревови па макар само заради прародителскиот, како што он тврдеш. Да поставиме едно прашање. Што сте вие по природа? <laughs> Луѓе, така. Во ред. Ајде да го заеме Васко како еден. <laughs> Васко, што си ти по природа, во еднина? Човек, така. А дали си ти тој човек што Господ го создал? На почеток? А кој е тој? Значи, кога го праша Васко, што си ти Васко? Васко рече човек. А кој си во личността? По природа си човек, така? А кој си ти во личността? Кој си? Ти си Васко во личността, не си Адам во личността. Адам е некој друг. Значи, човекот по кого се именуваме како по, значи, нашата природа, нашата суштина, човек, ја именуваме според личноста на првиот човек, бидејќи од него потекнуваме. Сите сме ние Адам, сите сме ние вистински Адам, по природа, но не во личноста. Јас сум Јани, Трајче си е Трајче, Васко си е... Сите сме ние Адам во, во, по природа, во суштина, но не во личноста. Само првиот човек е Адам во личноста. Кој е единствениот вистински збок според Христовите зборови во Јован 17.3? Отецот. Зошто? Значи ли тоа дека, дека он самиот не е вистински бог? Ке видиме, символот на верата вели за синот вистински бог од вистински бог роден од Отецот пред сите векови, во четвртиот век. Христос е личност, Светиот Дух е личност. <laughs> Се разбе. Елена Вет не ти тврди дека Христос не е личност, но Елена Вет тврди дека не е вистински Бог во личностен смисол, во личност како што јас не сум Адам, првиот човек во личноста, јас сум друга личност, но јас сум од неговата суштина, неговата природа. Јас сум по природа Адам. Да поставиме едно друго прашање. Колку Израела постојат? Во Библијата колку Израела постојат? <laughs> А има разлика мега тие два. Каде прв пат го по поимот Израел? Јаков. Е сега, кога Јаков бил наречен Израел? Кога бил телесен и кога, бил, кога станал духовен? Аха, кога, кога станал духовен. Кога станал духовен. Целиот израелски народ, зашто се нарекува Израел? Зошто Божиот народ во Стариот Завет се нарекувал Израел? Зато што потекнуваат од Израел. Сите евреи потекнуваат од, не денес сега има еден куп, <laughs> например, ашкеназите се незнабошци во средниот век, станале евреи, прифатале јудаизам. Мегутоа, Ако збораме за библиските евреи од тоа време, сите тие потекнуваат од Израел, од Јаков. Од, од Аврама, дедому, потекнуваат еден куп други народи, кои што не се евреи. Аврам бил татко нели, на многу народи. И од Исак дури потекнуваат и други народи. Например, едомците од Исав, братот на Јаков, че има и пагански народи што потекнуваат и од Аврама и од Исака, но израелците потекнуваат од Јаков и затоа се нарекуваат Израел. Во Библијата постои само еден Израел. Оние кои што не, не се духовни, апостол Павле не ни ги признава за, за Израел, вели, тоа се лажни евреи. Значи, ако, биете, ако сте Израелец, за да биете на вистина Израелец, треба да биете духовен, според апостол Павле. Затоа што Јаков станал и бил преименуван Израел, кога? Кога станал духовен, кога победил, кога победил. Израел тоа значи Господ е победник. Е сега, иако постојат милиони израелци, затоа што потекнуваат од Израел, колку Израела постојат во личност. Само еден, само патриархот Јаков. Само тој бил Израел како лично име за него. Ниту еден друг евреин, ниту еден друг негов потомок. Со овие примери од човечките семејства, можеме да го објасниме овој цитат. Всушност, овој цитат кажува една многу убава вистина, дека да постои само еден Бог. Отецот, кој што од, од вечноста воопшто не е сам, туку е, има син, и синот се споменува во Стариот Завет. На најмалку две места споменува Божиот син по тоа име, како син, како Божиј син во Стариот Завет. Сегавате на тие места. А инако се споменува и на други места под различно име например, ангелот на заветот и така натаму. Но како Божи син се споменува во најмалку два места во Стариот завет. Дури царот на Вуходоносор во едно од тие два места го препознава четвртиот во огнената печка, освен Седрах, Мисах и Евденаго, четвртиот, препознава четврта фигура, и што вели за таа, на кого му личи тој четвртиот, на Божиот син му личи. Од каде знаел Входоносор дека постои Божи син, дека Даниловиот Бог има син. Значи, па пророкот Данијел, значи пророкот Данијел и неговите другари знаеле дека нивниот Бог, Богот на Израел, Јахве, има син. Со векови пред Христа, пред Новиот Завет, И сега, пред да го прочитаме последниот цитат од Елена Вајд, во предходниот, вториот, таа, односно во, во овој, се зенувам, таа го споменува овој библиски израз единороден. Денеска се води дебата што би требало да значи единороден. Единороден точно. Мегутоа, никаде Библијата не зборува дека Христос е единороден, значи не употребува оваа придавка, без да каже дека е и син. Значи, секаде единороден се споменува заедно со син. Христос е единороден син. Што и да значи единороден, не може да значи нешто со кое што сакаме да избегаме од тоа дека он е син на Отецот. <laughs> Он е единороден син. Како што не само раното христијанство, току прочитавме изборови од Елена Вајд минатата сабота, дека Христос е од една суштина со Отецот. Што беше суштината? Духот. Синот го има истиот дух како и Отецот. Секевате ви дадав една домашна задача. Дали може да најдете во Новиот Завет стихови каде што се вели дека Светиот Дух е Дух на Отецот и каде што се вели дека Светиот Дух е и Духот на Синот. Ке ви ја продолжам домашна задача за, <laughs> за нареден пат. ќе имате две недели, значи до 20 декември. Можеме, освен овие два збора, суштина, природа, а тоа е духот, можеме да кажеме дека Христос е од ист род со Отецот. Точно ли не е точно? Точно. Значи, ако е од иста природа, од иста суштина, со истиот дух, значи, од ист род со Отецот. Значи, мнозина во Библијата се наречени Божи синови или керки. Пример, Адам е наречен Божи син. Ангелите се наречени Божи синови. Зошто кога за Христа се вели дека е Божи син, се додава придавката единороден. Затоа што треба да се направи драстична, бесконечна разлика помеѓу неговото синовство и синовството на сите овие други. И сега почитаме последниот цитат од Елена Вајт, кој што ни објаснува што тоа значи, а ја ќе повторам дека ова не се неизини зборови, овие зборови ги кажувале Мнозина црковни учители во христијанството со векови пред неа. Елена Вајд вели, значи, била под, принесена комплетна жртва, затоа што Господ толку го возлюбил светот, што го дал својот единороден син, еднички цитира зборовите од Златниот стих, Јован 3.16, и са она објаснува што значи единороден син. Ова се зборови што всушност она директно ги има превземено од Вагонер. Вагонер ги кажу, ја кажува оваа мисла со своји зборови, може би незначителна разлика, во неговата книга Христос и неговата праведност, 1890 година, значи две години после конференцијата во Минеаполис. Не син по создавање, значи Христос не е таков син каков што е Адам. И Адам да речем Божи син, нели? Но Христос не е таков син. Не е син по создавање, како што, се ангел, како што беа ангелите, сега он го взима ангелите како пример. Ангелите се создадени Божи син. Не син по посвојување, значи Христос не е посвоен син, како што е грешникот кому му е простено. Значи, оправданиот грешник, можеме да речеме. Новиот Завет на вистина ги нарекува, што вели Јован 1.12, секјавате? А на оние што го примија Христа, им се даде што? И власт, и право да се наречат синови Божи. Апостол Павле вели, тоа е затоа што духот, оној дух кој Христос го има по природа, истиот татков дух, светиот дух, на оправданиот грешник, на, на оправданиот верник му се дава по благодат истиот дух. И ако во вас живее духот, кој, тој дух, тогаш и вие ке воскликнувате Ава, ке ке му се обракете на Бога со оче. Многу убава мисла од посланијата до Галатјаните. Но Христос не е таков син. Христос не е ниту посвоен син, како што се оправданите верници, не е ниту создаден син, како што се ангелите, туку е каков син. Син, вели, роден. Роден, и сега таа тука го потребува оној израз, што апостол Павле го потребува во Колосјаните. Како верна слика на татковата личност. И во, сета, во сиот сјај на неговото величество и слава, еднаков со Бога во власта, честа и божественото совршенство. И уште една Павлова мисла од колосијаните, во него пребива сета полнина на божеството, тоа беше колосијаните 2.9. Само што таму апостол Павле додава телесно. Значи, во Христа пребива сета полнина на божеството телесно. Што значи единороден син? Таков Божји син, кој што, за разлика од создадените битија или оправданите грешници со вера, е син од ист, од еден род со Отецот. Значи, Христос е единствениот природен син, може да речеме, на Отецот. А секој друг е син во друга смисла. Може да биде син во друга смисла. Ако ние не ја правиме оваа разлика, а денешните адвентички теолози не ја прават, тогаш не сме подобри од муслиманите. Јас сум имал дискусија со муслимани на интернет, кај што велат, па и ние сме синови, значи, сака да каже, ако е Христос син, ништо посебно не си кажал. И ние сме Божи син. <laughs> А, не е. Не е Христос таков син, како што сте вие. Христос е син по природа. По род. Вагонар често ја нагласува оваа мисла, дека оно што оправданиот верник може да го има, а може да има се, затоа што му е даден Христос како, како најголем дар во Светиот Дух. Сета божествена благодат. сета тоа го има по природа. Или, зашто вели во евреите, зашто Христос не се срами верниците на оваа земја, оправданите грешници, да ги нарече своји браќа. Зашто не се срами? Да ги нар... Зашто ги нарекува браќа? <laughs> Зашто ги нарекува браќа? Значи, што имаат тие, а што има Христос? Значи, го примиле духот. Зеле удел и тие во божествената природа, во светиот дух. Но, која е драстичната разлика? Што сето тоа, што Христ, тие го имаат по благодат, Христос го има како? по природа. Или како што Вагонер вели во својата книга, Христос го има тоа по право. А ние се што имаме и овој живот, и овој прљав скопски воздух што го дишеме, не го имаме по право. Не постојат човечки права. Евангелието од Минеаполис вели дека единственото нешто што го имаме по право, што ни следува по право, е гробот. Само тоа го имаме по право. Само тоа сме го заслужиле. Поточно смртта, бидеќи мнозина умреле и без гроб, да бидат погребени. Шешели му се закани на Хашкиот трибунал, дека дури ако ме убиете, мојот гроб ќе се бори против вас. Меѓутоа нема гаранција дека <laughs> ако биде убиен ќе има гроб. Нема гаранција. Но, сето друго што го имаме е благодат, а благодат не е право, не е заслуга. Поклон. Само Христос сето оно што го има, го има по право, по својата божествена природа. Нека му е фала и слава вечно. Амин.